Iisus venind să mântuiască întreaga lume de păcat, pe voi o sfinților apostoli, biserica a întemeiat. Apostol sfinți, voi lumii ați vestit, ce ați văzut și ați trăit, iar focul care în voi a fost aprins, întreaga lume a cuprins.